Може би беше Божи волја да ја минатата сабота да не бидам тука, <laughs> па пак да морам да ви зборувам за жената фатена во прелеву, затоа што имавме минатата година проповед на таа тема. Ако се секјавате, ако не се секјавате на нешто друго, таа проповед може би да се секјавате на каменот. Јас јаш внесов еден камен тука во <laughs> простори во малата сала бевме, да? Па тоа може би беше и ланската зима, може, затоа што бевме во малата сала проповета ми беше насловена кој прв ќе фрли камен. И токму ги офакише тие први 11 стих од 8 глава на Јован, така да немаше да биде сигурно повторување, меѓутоа не можеш да бегаш да не спомнеш некои дали, мисли и исти, затоа што случката е таа, но еве сега ќе го фатиме делот кој што следува, а тоа е делот во 8 глава, значи Евангелие по Јован, од 12 до 20 стих. Значи, 8-9 стиха колко се тука. Исус, светлина на светот, овде носи под насловот на оваа глава. Па да го прочитаме 12 стих. Исус пак прозбори натаму, велејќи, Јас сум светлина на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина. Туку ќе ја има светлината на животот. Ова е, чинам, втората, втората негова изјава «Јас сум» во Евангелието по Јованов. Секавате во 6 глава 48 стих, Исус вели «Јас сум лемот на животот». А овде вели Да. Јас сум светлината на светот, или светлината на животот, при крајот на, на стихот. Да се присетиме само малку на првата глава од Јован, деветиот стих. Што вели овде Јован, вели, вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓеше во светот. Беше во светот, И светот стана преку него, но светот него позна. Не ја позна таа светлина. Дори дојде вели пред своите, но неговите не го примија. Не ја примија светлината. Ќе видиме подосна во вториот дел од, од вечерашната тема, ќе ги извлечеме тие духовни а, полуки од овој дел на Библијата. Ќе видиме дека всушност е клучно Клучен момент е дали ќе ја прифатите светлината и дали ќе одите во светлината. Тоа се многу клучни моменти во нашиот духовен живот. Но првим да видиме во кој контекст Исус ги изговара овие зборови и кога всушност ова се случува. Значи, ова е се уште празник од сеници. Продолжува действието, како што мисля дека денеска спомна Јани, од седмата глава, <clears throat> празникот траял седум дена, Така да се уште трае, и ако има, се прашуваат некои сколари, дали овој дел од првиот до 11 стих е вистински сместен на вистинското место или пак не е овој дел. Као не бил некојаш присутен во некој од преводите на Библиите. Но, според она што кажува Елен Вајд, местото му е тука и секако е еден прекрасен дел и не може да, да биде да не биде таму каде што е, затоа што ќе видиме подосна малку таа поврзаност, но како што кажав, значи овој разговор меѓу Исуса и на собраните се уште се случува на празникот Сеници. Еве да го прочитаме првен целиот дел, па подосна ќе ќе коментираме. Иначе Исус пак прозбори натаму, велејќи јасно светлината на светот кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе има светлината на живот. Затоа, фарисеите му рекоа, ти сведочиш сам за себе, твоето сведоќство не е вистинско. Секој сам од себе може да каже што сака, нели? со други зборови. Исус во одговор им рече, иако сведочам сам за себе, моето сведоќство е вистинско, зашто знам од каде додав и каде одам, а вие не знаете од каде додав и каде одам. Што се да каже овде? Пазите, дали Дали, дали е потребен сведок за, за светлината? Светлината самата за себе сведочи. Како прво. Тоа овде вели, Исус им вели, јас, она клучно прашање и она, оној проблем кој што го има тогашниот народ е да прифати дека Исус е Месијата, дека има небесно потекло, повторно тој тоа тука го спомнува. Јас знам од каде дојдов и каде одам. Јас дојдов од небото. И ќе завршам мисијата и еден ден пак ќе се вратам. Ама вие, вие не знаете ни од каде дојдов, ни каде одам. Тој е проблемот. Вие судите според телот, вие судите надворешно, човечки. И јас не судам никому, а иако суда, мојот суд е вистински, зашто не сум сам, туку јас и мојот татко кој ме прати и сега, вели според вашиот закон, пишува дека сведоштво на двајца луѓе е вистинско. Сеја, иеко предходно вели, јас самиот за себе сведочам, сега се спушта на, значи, на ниво на, на законот човечки, вели, јас сведочам за себе и мојот татко кој ме прати сведочи за мене. А тоа веќе неколку пати предходно го спомнува, дори овој дел е, наликува на, <clears throat> на оној дел од петата глава на Јован. Значи, јас сведочам за себе и мојот татко кој ме прати сведочи за мене. Тогаш му рекуа, каде е твојот татко? Ова, онака, посмешливо и цинички бидејќи знаеле и се ширело глас дека тоа е можеби некое вомбрачно дете. Каде е твојот татко, ни кој е твојот татко? Исус им говори, не ме познавате ни мене, ни мојот татко. Ако ме познавате мене, ќе го познавате мојот татко, алудирајќи повторно на небесниот татко. И овие зборови, вели 20 стих, ги кажа при ризницата, кога поучуваше во храмот и никој не го фати зашто уште не беше дошел неговиот час. Зошто вака завршува овој дел? Воред, ние знаеме дека нивен план, нивна цел било, било да го фатат и да го убијат. Но зашто сега на овие зборови, на ова негова изјава, изјава пред се изјавата во 12 стик, јас сум светлината на светот, или светлината на животот, тие сакаат да го фатат, очигледно, па не успеале сепак, затоа што часот не дошол. Што всушност Исус изјавува со тоа кога вели јас сум светлината на светот? На што алудира? Че ништо случајно Исус не кажал. Се е на место и се е со цел. И овде не е случајно ова, ова кажано. Значи, затоа кажав, се уште е празникот Сеници. Да се посетиме само што се случувало на Сеници, че ова бил еден од највеселите празници, сушто си последниот празник, кога знаете, правиле седици, шатори, како кажам, налик на оние во пустината. Значи, сето тоа требало да подсетува на пустината, на она потешествие на нивните предци и на тоа како Бог ги водел, чи значи, на Божието водство, на неговата заштита, на неговата помош, на неговото избавување, меѓу другото. И затоа, еден од обредите, впечатлив, дури Духот на прошлото вели, еден од највпечатливите бил она за факење на вода, мислам дека е наш малку повеќе зборуваше за тоа, кое што требало да укаже на постојаната Божија грижа. Господ секојаш им давал и храна и вода во пустината. Значи, она течење на водата од Карпа. И еден друг обред кој што се случувал навечер. И дури, стои запишано дека можно е да дури сите седум вечери ова се случувало. Тоа било една обшонародна веселба, се играло, музика, пеел хорот, левицкиот хор. И, значи, навечер, од смркнување, па дури се до наутро, дури цела вечер, знаело, тоа се случува, се играло и се пеело, оно што било впечатливо биле, еве да не зборам на памет, меѓутоа, ќе ни каже дуко на прошлото, биле ни два големи столба кои што биле во храмот, на кои што имало огромни светилници. И сето тоа требало да укажува на нешто. Повторно на нивното искуство во пустината и господовото водство и заштита. Кога ги изговорил тие зборови, значи јас сум светлината на светот, се мисли на тие зборови, Исус се наоѓал во оној дел од храмот, што вели овде во Ризницата, што бил посебно поврзан со службите на празникот Сеници. Во средината на ова предворје, се издигале два високи столба на кои што се ногеле огромни светилници. По пренесувањето на вечерната жртва, сите светилки биле запалени, така што нивната светлина блескала над Ерусалим, што била огромна светлина. Овој обред бил одржуван во спомен на столбот на светлината, односно оној огнен столб, кој што ги следел а, значи, израелците низ спустината ноки. Знаеме, ден е денеска Јани читаше во деветата глава од Броеви, на кој начин Бог ги штител и на кој начин ги упатувал. Кога требало да тргнат, кога требало да, да се стационираат на едно место. Преку облакот. И тоа ноќе преку оној огнен столб. Ем ги загревал, затоа што знаеме во пустински услови дека е многу ниска температурата, ноќе, и тоа и го осветлило нивниот пат. Значи, Овој обред бил одржуван во спомен на столбот на светлината кој ги водел израелците во пустината, а исто така се сметало дека укажува и на доаѓањето на Месијата. Навечер, кога светилките биле запалени во предворието, владеела голема радост. Постари луѓе со бела коса, свештениците во храмот и поглаварите на народот, учествувале во свечени танци според звуците на инструменталната музика и пеењето на левитите. И уште се додава овде, вели, во светлувањето на Ерусалим била изразена националната надеж во дојањето на Месијата, кој со својата светлина ќе го осветли Израел. И Исус е овде, токму среде одвивање на тој обред, среде таа обшта народна веселба, светлата оние столбе, оние светилници, се е осветлено, а Исус, светлината на светот, е среде нив ти не го препознаваат. Па не е ништо ни чудно, зато што Јован во прва глава вели светлината да дојде во светот и неговите не го примија, не, а ни, ни забележаа светлината. И, <clears throat> како што вели овде извештајот, за Исуса таа сцена имала пошироко значење, како што блескавите светилки на храмот осветлувале се околу себе – Така Христос, изворот на духовна светлина, ја осветлува темнината на светот. Сепак, тој символ не бил совршен, че тие светилници. Исус сметал дека тоа не е совршено воопшто, далеко од совршено. Големата светлина која ја поставила неговата рака на небото била подобра представа за славата на неговата мисија, се мисли на сонцето. И затоа Исус чекал да осамне, следниот ден, утрото, вели, било утро, сонцето само што се појавило над Маслинската гора, и неговите зраци со заслепувачки сјај се разлеале по мермерните палати, осветлувајќи го златото под зидовите на храмот, кога Исус, покажувајќи на сонцето, рекол, јас сум светлината на светот. Сметал дека недоволно совршен е символот значи, представен преку овие светилници, па затоа е почекал да им ја каже оваа изјава, да им укаже повторно на себе, Дека сето тоа што се одвило во крамот повторно кажува на него. И, како што кажавме, обредот било држан во споменот на, столб, на, на оној огнен столб. И сега, пред да го прочитаме тој извештај околу огнениот столб, јас најнапред би прочитал дел, односно целите псалми. 121, 124, и 134 псалм. Обично се пееле таа вечер, односно тие вечери, овие неколку псалма, 15 ти на псалма, од 120 до 134. Тоа биле всушност песните што се пееле. Па еве 121 псалм. Да видиме Зашто зборува овој псалм. Ги подига моите очи кон горите, од каде ќе ми дојде помош. Мојата помош е од Господа кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да остави да се сопне твојата нога и тој нема да задрме твојот чувар. Не, не дрме и не спие тој, Израелевиот чувар. Господ е твој пазител, Господ е твоја сенка на твојата десна рака. Сонцето нема да ти наштити дење, ни месечината ноке. Господ да те чува од секој зло, да ја чува твојата душа. Господ да го чува твоето излегување и вракење од сега и довека. <clears throat> Устоја лудира овој текст повторно на тоа нивно искуство во пустината. 124 од реков. Ако не беше Господ со нас, нека рече Израел, ако не беше Господ со нас, кога се кренаа луѓето против нас, ќе не проголтаа живи. Кога на нимата јарост против нас, водата ќе не издавеше. Ова е искуството пред самото поминување, односно, да, тој е момент на избавување на израелците, поминувањето на Црвеното море. Значи, кога пламна нивната јарост против нас, водата ќе ни издавеше, породот ќе не одвлечеше, здивените води ќе не потопеа сите. Благословен да е Господ кој не не даде за плен на нивните заби. Нашата душа избега како птица од примката на ловецот, примката се скина, а ние се избавивме. Нашата помош е во името на Господа, кој ги создаде небото и земјата. И 134. од псалм, само првиот стих, или, еве, целиот краток е, дојдете, благословувајте го Господа, сите господани слуги кои стоите во Господовиот дом во ноќните часови. Еве го тоа. Значи, тој празник Сеници, тоа, тој обред во знак на, на нивното избавување од Египет. Издигнете ги своите раце кон светелиштето и благословувајте го Господа, да те благослови од Сион Господ кој ги создаде небото и земја. И сега да го прочитаме тој извештај во излез 14 глава или втора Мојсева. Да се подсетиме малку на овој многу убав момент, охрабрувачки. 14 глава, значи 2 Мојсева, 19 стих. Дајме дека Божиот ангел, вели, овде ги водел. <clears throat> И сега вели, Божиот ангел кој одеше на чело на израелските чети го смени местото. Ова е моментот кога тие веќе гледаат дека египетците, египетската конјаница и војска доаѓа, а пред нив е Црвеното море. На изглед излез нема. Од овде ги чека смрт, пред нив без излез. Значи Божиот ангел кој одеше на чело на израелските чети го смени местото и им застана зад плеките, а и облачниот столб се помести од пред нив и им застана зад плеките. И што стана од облачниот столб? Огнен столб. Значи, застана всушност овој огнен столб, ова светлина помеѓу египетската војска и помеѓу израелците. Се смести меѓу египетската војска и израелската војска и им стана на оние, на оние, на египетците, темен облак, а на овие, на израците им ја осветлуваше нокта, така што не можеа да им се приближат едни на други цела ноки. А, доека ова се случувало, Мојсей го држал стапот, најме, морето се раздвоило, се исушило копното и тие можеле потоа безбедно да, да поминат и да се избават. А биле на, на, на, на на смрт, на сигурна смрт. Значи, гледаме дека овој огнен столб овде всушност ги штител од сигурна смрт и му безбедил живот, избавување. Кога Исус вели јас сум светлината на светот, требало да им укаже, и тоа во, на вистинско место, во вистинско време, на празникот Сеници, кога тие го изведувале тој обред, за да се подсетат на тие настани, да се подсетат на тој огнен столб, Тој сакал да каже и увелел, велел, јас сум тој огнен столб, јас сум тој кој што ве водеше, кој што ве изведе, јас сум тој кој што ве штитеше од сигурна смрт. И тоа за не било повторно хула. Со други зборови, јас сум Бог. Оно што тие никако не можеле да го сварат, никако не можеле да го сватат, и секојаш или зимале камења, или гледале како да, да го убијат. И не само тоа, има и... Е, да не читаме Исаија, ама ќе прочитаме во Лука втора глава. Да се подсетиме на тоа што кажал Симеон, стариот Симеон, кога го донеле Исуса како малечок во храмот да биде посветен. Сеќавате ли ти него избори? Е, втора глава Лука, ќе читаме од, од 28 стих, втора глава Лука, зборови кои што се однесуваат, пророчки зборови значи, за, на Исуса, на Месијата. Ево, 28 стих, значи, го зеде на, на своите раце, го благослови Бога и рече, сега господару, отпушти го својот служител со мир според твојот збор, зашто моите очи го видува твоето спасение, кое го приготви пред лицето на сите луѓе, светлина за осветлување на народите и слава на твојот народ Израел. Светлината на светот. Светлината на животот. Исус. Затоа сакале да го фатат. Затоа што повторно се прави Бог. Повторно хули. Повторно се изедначува со Бог. И сега, како што кажав, во престанатиот дел, да, да ги излечеме оние духовни а, драгоценности, би кажал, бисери од овој текст. Како што напоменав, кажав, клучно е дали ќе ја прифатите светлината и дали ќе одите. Забележате што вели Исус во текстот. 12 стих. Јас сум светлината на светот, кој ме следи, Нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот и ќе оди со други збори во светлина. Прочитаме подосна и други стикови, знаете, се се нашли некојаш во ситуација кога значи, нема ни месечина, ни ништо, значи тоа е, како се вика она, баш црна темница, значи. Црна темница и немате ништо со себе, никаква батериска лампа, ништо. А треба да одите некаде, да сте се упатиле. <laughs> Много е тешко, не? Добро би ви дошло барем некој помагало така, некаква си светлина, барем, за да знаете каде, буквално не знаете как изгазнете. Но таква е на... Мова? А, мобилен. <laughs> да, денеска живее во современ свет, па имаме мобилни Добри мобилниот ќе трае некој време, ма ако треба да тргнеш на така подолг пат, не знам. <laughs> да, како што вели сестра Логица, ќе, ќе те снаде некоја дупка или... А, да ви кажам, не знам, ама се сеќавате кога еднаш ни гостува од, од Сојузот на, на слепите, од, неколку од, од нив. А, тоа е страшен хендикеп страшен хендикеп е да, да, да не ви гледаат очите. Значи да бидете во мрак постојано. Може да замислите само како ви тој живот. Без секјам како мали, нека ни прости Господ, меѓутоа деца што знаат, што разбираат, само, само гледаат нешто, со нешто да се забавуваат. И имаше еден слеп човек во Свети Николе, беше што тој, значи, веројатно не е жив. И тој имаше некои родни на свој тамо во наше мало и знаеше често пати да дојде. И знаете со бастон. Тоа време, та, значи, нашата улица се уште не беше асфалтирана, значи, имаше по некоја дупка и беше врнало дошт и така имаше некои вирчиња. И тој знаеше често пати така умешно да ги избегне дури и вирчињата, да не влезе во... И сега ние седиме, сме седнале тука, ноке беше, така приквечер, и сега се избруваме меѓу себе, е, да се кладиме сега, дека нема да влезе во вирот. Значи, тоа <laughs> се смеевме, после не беше смешно, тој баш во сред, сред вир влезе. Човек беше, да, не, незгодно, тоа. навистина е голем хендикеп. Навистина е страшно човек да се најде во темнина, да нема светлина. А Исус вели, ако ме следите мене, тоаш одите во светлина. За жал, овој свет денеска тоне во мрак и не ја сакаат многу светлината. Барем не она вистинската. И не во оваа духовна смисла, како што зборуваме. И дека е клучно прифакјањето на светлината и одењето во светлината, кажува, кажува и текстот во повторно Евангелие според Јован 3 глава, ова веќе го поминавме меѓутоа, не е на одмет повторно да се спомне. 3 глава 19 стих. Судот се состои во ова, светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината. Затоа не ја прифатија светлината. Не само неговите туку, многу малку било кој друг. Зошто? Затоа што делата им беа зли. Зошто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат открини неговите дела. Иеко, како што неколку пати ја спомнато тука, таков безобразлук е. Такво време е, е денеска во кое што живееме, да на сред пладне влегуваат и плечкосуваат златари и било што. Значи, не, не марат веќе ништо. Сега битно е вие нив да не ги видите. Мислам да не, ми, да, да не им го видите ликот ќе навлечат некоја чарапа или било што и влегуваат. Без срам, без ништо, само за да дојдат до својот плен. Че значи, не мора да е тоа Ноки. Зашто секој кој прави зло мрази светлината и не оди кон светлината за да не бидат открини неговите дела. А кој ја извршува вистината, оди кон светлината, значи ја следи светлината, го следи Христа, за да се видат неговите дела бидејќи се извршени во Бога. И сега Овој текст, 12 стих, доаѓа веднаш после оној дел, кај што се одвива, значи, она подготвена сцена каде што фарисеите сакат да го фатат во стапица Исус. Да се подсетиме, само малку ќе спомнам. Ова личи на една шаховска игра, од први до 11 стих, каде што принцезата односно кралицата, во случајов Марија, сметана за пиун, еден обичен пиун, една обична фигура, која што може многу лесно да се жртвува, значи како што во шахот се жртвуваат пиуните така лесно, само за да се дојде до кралот, да се матира кралот, а тоа е Исус во случајот. Тоа било целта на фарисеите. Да искористат неа, за да го матираат кралот, да го фатат во тесно Исуса, во стапица. Но меѓутоа добиле многу ефективен, ефективен шахмат. <laughs> така да се изразиме. И видите, откако ќе рече во 11 стих на жената, ни јас не те осудувам, оди и од сега не греши веќе, тој вели потоа во 12 стих, јас сум светлината на светот, кој ме следи мене, нема да доди да во темене, туку ја има светлината на животот. Пазите, како што спомнавме, оној огнен столб стоел меѓу сигурната смрт за израелците и животот, избавувањето, така Исус овде стои меѓу фарисеите и жената, како огнен столб, таа светлина, штитејќи ја неа од сигурна смрт, а од друга страна нудејќи и живот. Тоа е незина заштита, не, не само незина, тоа е заштита на секој грешник, на секој еден од нас. Ако ние во очите на непријателот сме еден обичен пион, не безврдни, ние во Христовите очи сме сите принцеви и принцези. Толку многу вредни, да тој го дал животот за нас. Тој ја заштитил и ја понудил светлината. Вели, јас сум светлината на светот. Ако одиш, ако ме следиш мене, ќе одиш во светлината. Нема темнина да те опфати. И ова било толку, значи, еден момент кој што направило таква една пресвртница во незиниот живот, да после ние сите знаеме дека станала една од најнепоколебливите следбеници Христо. Марија Магдалена. А не само окрабрување и избавување на оваа жена, туку било и прекор за другите присутни. Знаеме дека тие поцрвенеле сите и избегале, меѓутоа е да се подсетиме на еден стих во, односно на повеќе стихови во прво Јованово послание, прво Јованово послание, втора глава, ќе читаме од 9 до 11. Кој вели дека е во светлината, а го мрази својот брат, тој се уште е во темнина. Во темнина. Што покажале на собраните фарисеи, сите оние кои што сакале да ја каменуваат жената фатена во прелюба? омраза. Покажале кон својата сестра. Дори тие кој што, или тој кој што легнал со неа, предходно тој е тој кој што највеќе може би викал во случајов и бара да биде каменувана, да се изврши мој Мојсиевиот закон. А Исус, од друга страна, го покажал вистинскиот Божи лик, која била разликата и која е денеска се уште се, со, се а, воочува таа разлика меѓу Христа и еве нас, неговиот народ. Ние треба да се научиме да го мразиме греот, а не грешникот. Исус го мразил секогаш, од секогаш и ден денеска Господ го мрази греот, ама не и грешникот. А оде вели, многу јасно вели, кој вели дека е во светлината, а го мрази својот брат, тој е во темнината. Кој го люби својот брат, 10 стих, останува во светлината и во него нема соблазан. А кој го мрази својот брат, во темнина е и во темнина оди и, она што кажуваме, не знае кај оди. Зошто темнината, вели, му ги заслепила очите. И вистина, наспроти светлината, која што може, може повеќе да ви ги заслепи очите, онака, неме, физички, кажано, меѓутоа овој случај темнината има такво дејство да ви ги заслепи очите. Да не огледате она што Бог сака да го види во вашите браќа, во вашите сестри, туку да гледате нешто што не треба и да, ете, може би негувате омраза. Митоа стихот вели дека тој кој што го омрази својот брат, тој не оди во светлината. Тој повеќе од јасно. Тој не го следи Христа, затоа што Христос е оној кој што Го сака братот, го, ја сака сестрата, туку, а го мрази греот не грешникот. И да се навратиме сега малку некако во контекст на она што го проучуваме ова тромесечева полуката, во прва глава Битие, прва е да се подсетиме на третиот стих, односно на првите три стиха. Прва глава, на почетокот, првите три стиха од Библијата. Во почетокот Бог ги создаде немото и земјата. Земјата беше пуста и празна, темнина да се простираше над бездната. А Божиот дух се движеше над водите. И Бог рече нека биде светлина. Доволно до тука. Еве зашто значи светлината видовме дека е клучна, не значи низиното прифаќање и одење во светлината, меѓутоа сигурно сите ќе се сложите со мене дека светлината а, одиграла клучна улога и во вашиот живот. Таа била таа, тоа прво нешто, кој што во удрило, така да кажам, и почнала да ви го менува животот. Значи, видите, Бог прво стартува од светлината. Вели во првиот ден, нека биде светлина. За да почне да го средува оној хаос. Затоа што предходно што имате? имате земјата како празна, пуста, и темнина се простираше над бездната. се на вашиот живот во светот не беше пуст, не беше празен, не беше темно, а поготово јас кога ќе се сетам, така Господ го креираше мојот живот да, да се најдам во таква темница, за да ја побарам светлината. 91. кога почна војната во Југославија, кога сите мислевме дека ќе дојде и тука, И кога не, ми се изгуби цела перспектива во животот, ни факултет, ни ништо, Шо правиме сега? Понатаму во животот, темница. Ништо пред мене, ништо не гледам, буквално. Ги дој Бог имал некој друг план. Знаете, светлината е најака во најголемата темница. <laughs> И Тоа е, тоа е, тоа, значи, тој нов завет кој што го најдов во фиоката дома, цело време сум го гледал, што би кажувал често пати, меѓутоа не дошло времето да ја отворам таа книга и да, да ме удри таа светлина, буквално така кажано. Да ме освести, да ми каже дека животот не, не мора да биде пуст и празен. Господ е тој кој што може да ти го исполни, да ти го осмисли. И само тој. Забележуваме дека при самото создавање значи, на, <clears throat> на земјата Господ ги средува работите почнувајќи со светлината. Светлината е таа која што е прва. И затоа е клучно дали вие ќе ја прифатите или ќе се случи спротивното и дали ќе одлучите да ја следите, односно да одите во светлината. Светлината е првото нешто. Господ, секој од нас сака да направи синови на светлината. Да завршиме со стикови од 12 глава Јован, 35 и 36 стих. 12 глава, Јован 35-36. Тогаш Исус им рече, значи, обрекајќи им се на своите ученици, уште малку време светлината е меѓу вас, одете доека имате светлина, за да не вопфати темнината. Кој оди по темнина не знае каде оди, повторно на израз. Доека имате светлината, да верујете во светлината, за да бидете синови на светлината, верувам дека ќе се сложиме дека многу е битно каде одиме. Прво, каде се наоѓаме, која е нашата состава и каде одиме. Ако не сме во светлината, ако не ја следиме светлината, ако не ја следиме Христа, баш не знаеме кај одиме. И не само тоа, ако се подсетиме на, мислам дека Јан имаше проповед на, на дали беше прво слонјаните пета глава или второ слонјаните? Прво пета глава. Што се велеше тамо за синовите на денот? Не сме наречени синови на денот или синови на светлината. Тие, таквите, нема да бидат изненадени од Христовото доаѓање. Секој ќе бидат спремни. Зато што? Неговото доаѓање ќе биде како крадец во ноќта, а крадецот доаѓа ненајавен, изненадно, и тоа ние сме синови на денот, ние сме синови на светлината и верувам дека тоа сме и да продолжиме да бидеме, да ја следиме светлината, да го следиме Христа. Зашто тоа е од клучно значење за нашиот духовен живот и воопшто за нашата вечна судбина. Нека му е слава на Бога, што имаме таа светлина и нека ни даде сила да можеме да ја следиме се до крајот. Амин.